agafa al matí una màquina d'afaitar més ràpida per arribar més ràpid al taller on es fabrica una nova màquina per afaitar més ràpid. molt, què t'esperes? No, tranquil, està aquí llegint. És que m'ha costat un munt trobar aparcament, cada vegada està més xungo. No, tia, mira, estic flipant amb el Podem. Què és el Podem? Sí, el diari aquest. Te'n recordes del que va passar el 17S? 17S, l'11S vols dir, no? No, tia, sempre mira la tele. No, la distribució massiva aquella del diari Crisi que van fer per tot Catalunya, un, que sé, uns 200.000 exemplars, i que denunciaven les causes de la crisi i proposaven algunes alternatives. Això és allò d'aquell diari que hi havia un paio que havia expropiat els bancs? Sí, sí, sí, entre altres coses també s'explicava això, l'acció de l'Enric Duran. Pues han fet una nova publicació prenen alternatives per aprofitar la crisi i veure-la com una oportunitat. Uf, jo estic farta que em parlin de crisi. Crisi per aquí, crisi per allà, tothom parla el mateix. És que jo no ho veig com una oportunitat. Mira, jo m'he quedat a l'atur i la veritat és que molta oportunitat no li veig. Mira, cada cop em costa més pagar el pis. I això que som cinc persones, eh? Sí, doncs mira, tenir sostres és una necessitat bàsica. Com ho faràs ara que estàs a l'atur? A més, és que ni que estiguessis treballant, tia. La gent que treballa destina més de la meitat del sou a pagar el lloguer o la hipoteca. I, tia, això no pot ser. O sigui, tenir un pis, tenir un sostre és una necessitat bàsica, no és un luxe. Però què vols que fem? És que hem de treballar per poder viure. És que jo no m'imagino d'una altra manera. Què vols, que ens quedem al carrer? Doncs pues clar que no, tia, però jo què sé, hi ha molts... Jo poso? No, si no ens poses. Com dius? Tens, tens vida artesana? Una tisana, què més? No, no, dues canyes. Una tisana o dues canyes? Dues canyes. És que et preguntava si tenies birra artesana, però... Bueno, és igual. Molt dues bé, canyes. Dues canyes. Marchando! Oh, joder, tia, com estem, no? La primavera... Primavera, trompetera... No, doncs pues, això que et deia, que hi ha molts habitatges desocupats esperant que els donguin vida. I mira, aquí el diari proposa el model de cooperatives d'habitatge de sessió d'ús i jo què sé, imagina't, imagina't que ens <laughs> alliberem del pes de pagar una casa o que paguem la meitat. Tia, podríem treballar la meitat d'hores. Vist així, clar, si no paguéssim tant per tenir un sostre, però, però és que igualment necessitem pasta per viure, és que hem de menjar. A més, cal reactivar l'economia, si tots hi contribuïm... Tu imagina't que ningú consumís, llavors cada vegada hi hauria més atur, tot aniria pitjor... No, tia, no, no. Si anem per aquest camí de consumir sempre més i més i pensar que sempre podem seguir creixent i esgotar tots els recursos, així eh, sí que anirem malament. És això el que denuncia el moviment del decreixement. I jo què sé, hi ha molta gent pensant en alternatives. Te'n recordes que estic en una cooperativa de consum? De les verduretes ecològiques i la mandanga? Sí, sí, doncs ara amb alguna gent del barri estem tirant endavant un hort ecològic i jo que sé, cada cop podem ser més independents del sistema i necessitar menys els diners, els bancs, d'això parla aquest diari. Molt bé, molt bé. Mira, aquí tens una birra i aquí tens l'altra birreta. Ah, sí. Són 7 euros. Eh... eh perdona? 7 euros. Jo, sí, bueno, vale. Ara, ara, ara, ara el M'has pagat després, molt bé. Sí. Vinga, fins ara, eh? Jo, eh... Veus? S'ha quedat a gust el col·lega, no? Pues el que et dic, tia. Bueno, a veure, tot el que estaves dient, sí, jo crec que és molt interessant, però, però en realitat jo no veig que hi hagin tantes alternatives. És que ens ha tocat viure aquí i és el model de vida que tenim. A més, ara doncs, estem prenent una birra, no? Què, què vols, que no prenguem una birra? Quan, quan s'acabi la crisi ja veuràs com tot va millor. I de moment el que hem de fer és no posar-nos nervioses i, i bueno, pues els que encara tenen feina doncs donin gràcies de que no els estan fotent al carrer. No, tia, no, això és el que s'espera de nosaltres, que ens quedem de braços plegats pensant que tot passarà i que no podem fer res per canviar les coses. Però, tia, aquesta crisi és seriosa, és la nostra manera de viure la que està en crisi i no és un simple moment dolent que ja passarà. Vols dir? Jo és que, de veritat, eh? crec que tot s'arreglarà. No, I ara... tia, no. Si no ho arreglem nosaltres, això no ho arregla ningú. S'ha de canviar d'arrel. I jo que sé, mira, el Podem està ple de bones idees i pràctiques per canviar definitivament la nostra manera de viure. Jo crec que l'Estat ja, ja està fent algunes coses i mira, per exemple, jo ara estic cobrant l'atur com tanta altra gent. Sí, bueno, clar, però que l'Estat està endeutat també i tot està en mans dels bancs. Jo que sé, a més, ja sabem de quina part estan els estats. No, tia, no podem esperar que la situació empitjori ni informar-nos en què ja passarà i... No, no, hem d'actuar. Saps que m'estàs convencent? Potser sí que podem fer alguna coseta. Mm, mira, et deixo un exemplar del Podem i ja m'ho expliques d'aquí uns dies. Treu banya! Frimone y en tot el cabañal Frimone y al carrer Murta, Benimaclet. Frimone y al forat de la vergonya. Frimone y lavapiés, che Frimone y on l'espai resisteix. Frimone y Doi. Frimone i res, Gallanes, Planes, Gordo. Frimone y en las ondas, Frimone y en la red. Frimone y Budahuel, donde se juntan las aguas. El caracol construye la delicada arquitectura de su concha, añadiendo una tras otra las espiras cada vez más amplias. Después, cesa bruscamente y comienza a enroscarse esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la concha una dimensión 16 veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de su productividad serviría solo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera de los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espiras, los problemas del sobrecrecimiento se multiplican en progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol solo puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión aritmética. La estrategia del caracol de Iván Illich. Por eso el caracol se ha escogido como el icono para el movimiento del decrecimiento. Allez, bonsoir, bonsoir, monsieur. On va vous faire partager un petit moment ce soir. Un petit moment. Euh, bisous, bisous, bisous. Qu'on passe le soir euh, dans un petit coin bien à nous. Ça s'appelle Le Exact. Tu es en train d'écouter Radio des Croissances. You're listening to the radio program Degrowth. C'est van estos páginas de crecimiento. <laughs> C'est tous nos ennuis qu'on oublie. Puis le dimanche, c'est le casse-croûte. Un bout de tourte dans la soupe. Allez, Germain, sort le cubi. Chez nous, le pif, c'est la vie. Bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue dans un coin C'est un endroit plein de soirées, plein de café noir et de guitare. Bienvenue Au Dans un coin, il y a René, assis sur son tabouret. Il est bourré comme un coin. Problème il est 9h du matin, il est venu comme tous les jeudis se taper son PMU. La semaine dernière, il nous a dit "Et eh les gars, je l'ai dans le désert La recattero e le guitare de bohème dans notre campagne bien belle, ballottée par le train quotidien qui laisse peu de place aux copains. un endroit plein d'espoir, plein de café noir et de guitare, plein de rires de mélancolie. Bienvenue au bar des amis. Pedalín torna a Barcelona, després de dos anys exiliat de la ciutat. Després del dia sense cotxes pel decreixement, el mes de setembre de 2007 va decidir agafar la seva bici, l'esplèndida, i anar a fer un passeig pel món explicant el pic del petroli i les propostes del decreixement a tot i a dret. Ell i l'esplèndida, companys inseparables, han recorregut quilòmetres i quilòmetres de carreteres i camins, de poble en poble i de ciutat en ciutat. En algun punt, en Pedalín es va trobar uns penjats que donaven voltes per Catalunya amb bici i furgó solar, amb el mateix objectiu que ell, la marxa pel decreixement. En Pedalín està cansat de tant pedalar, però al mateix temps està redescobrint de nou la ciutat que va deixar enrere. ¿Cómo la han liado aquí, Tron? Nosotros la liamos el 22 de septiembre con los de crecimiento, pero es que ellos no se quedan cortos. Esta ciudad no parece la misma. Tampoco está tan malamente, Dalín. Bueno, mira, mira, las pequeñas tiendas de mi barrio, por ejemplo, ¿dónde han ido a parar? El bar de Manolo, la floristería de Encarnación, el colmado de Pili Ramón. Parece que haya pasado un puto huracán. Aquí no queda nada. Debe ser culpa de eso que llaman la crisis. Pues sí, muchos comercios han hagut d'anar tancant, pero es por culpa los centros comerciales que cada vagada hi me més gent que va cap allà. I a més los també els lloguers dels locals estan pels núvols y bueno... Pero, pero mira, tía, ¿y este HM? ¿Qué, coño es esto? ¿Una tienda o un palacio? ¡Madre mía! ¿No decían que la cosa de palacio van despacio? Pues aquí te despistas y te plantan esta catedral del consumo, nen. Y eso que cada no has estat a eh? Hi el 22 arroba, hi ha mil oficinas, hotels de 5 estrellas... Los veïns están en contra, pero pero es que sembra que los veïns ya no puedan decidir red. Pues no, pues se tiene que poder decidir sobre el sitio donde vivimos. Todo podría ser mucho más bonito. Esa idea de progreso que consiste en destrozarlo todo no tiene ninguna razón de ser. No podemos continuar así. Suerte que sí que hay gente que se va moviendo poco a poco. Veo muchas cooperativas de consumidores, esos que comen ecológico y ayudan a los pequeños productores para que vayan tirando también hay muchos muebles en la calle y mucha gente que va aprovechando estas cosas en lugar de ser IKEA, por ejemplo. Ah, ya. Y además puedes encontrar ropa en las tiendas gratis, incluso comida que se tira a las basuras y que la gente la está reaprovechando. Sí, tía, es verdad. Podemos vivir con mucho menos. Si es que ya lo he aprendido yo con tanto tute por este mundo. Con lo único que me quedo es con la espléndida. Si más gente hiciera lo mismo y cambiásemos el motor para la bici, ya morirían. Morirían da spy, me espai, menys soroll, fum menys presas, también... Es que cada vegada sembla que la gent vulgui anar més rápido... i com més ràpid has d'anar, més ràpid has d'arribar. Mira, ja hem arribat a Gràcia. Qué guapo. Aquí algunos veïns han ocupado tu hort tu a tot el barrio... Y a mes cada mes es fan de intercambio... Claro, son pequeñas iniciativas que a poco a poco van transformando cosas. Ya veo ya. Mira, incluso el otro día me repararon la bici en un taller gratis. Hostia. Sí, y si nos ayudamos y contamos más con nuestros vecinos y amigos, pues cada vez vamos a depender menos del dinero. Eso ya me mola más. Mira, estamos delante del InfoSpy, mira qué bien. ¿El InfoSpy? ¿Qué es el InfoSpy? Sí, hombre, ya ¿no lo conoces? No. Es un punto importante del movimiento del decrecimiento de Barcelona. Vamos a ver qué han hecho mis colegas durante todo este tiempo que no los veo. Seguro que tienen nuevos proyectos entre manos. Si es que no los para nadie, nobody. Hay una cuestión de. Yo, es de ¿no? aquí a Barcelona a partir d'una sèrie de persones que en un moment donat, el 2006, s'ajunten i comencen a difondre temes sobre crisi energètica, el pic del petroli i tal. Mica en mica comencen a descobrir el decreixement a França i Itàlia i veuen que és un, un concepte i un moviment que, que és molt propositiu i que a la vegada pot moure molta gent. Al març del 2007 s'organitzen una jornada sobre decreixement a Barcelona i es convida un economista francès, que, és un, també, que també és un dels principals dinamitzadors d'allà del moviment a França, que es diu Serge Latouche, i, i bé, són unes jornades que tenen molt d'èxit, que, està, que es fan a la Universitat de Barcelona, però també a un centre social ocupat a Coixarola, que es diu Can Masdeu. A partir d'aquestes jornades es constitueix l'entesa pel decreixement i l'entesa pel decreixement comença a oferir xerrades, tallers... Més endavant, cap al setembre, s'organitza un dia sense cotxes pel decreixement, on el que intentàvem era portar el debat al carrer, aprofitar aquest dia, aquesta data assenyalada, i per difondre també la idea ens inventem el personatge del Pedalín, que bueno, va ser una mica un cavall de Troia per entrar a mitjans de comunicació i altres esferes amb aquest discurs. I després de, de tot això es comença a pensar una mica amb la idea de difondre el decreixement a nivell de, de, de Catalunya, no? no tant que no es quedessin tant les propostes i les idees de Barcelona, sinó que s'anés escampant doncs, per, per diferents llocs. I per això eh, es fa una, una marxa pel decreixement <coughs> en bicicleta uh, per, uh, per diferents punts del territori català i diverses persones recorren, recorren Catalunya, recorren 35 poblacions diferents, um, fent xerrades i tallers sobre la crisi energètica, el sistema financer i, i una mica la, les alternatives, no? I després d'aquesta marxa, eh, es fa una trobada de moviments socials el mes de juliol del 2008 on es posen en comú una mica doncs, les propostes i les idees que s'han anat difonent a la marxa. I llavors diem una mica que a partir d'aquesta trobada es passa de la marxa a la xarxa, no? que és el que tindríem ara, Edu. Sí, la xarxa per al creixement comença a estar organitzada a partir de grups tant de treball com grups locals, nuclis locals de la població que decideixen impulsar el decreixement en els seus territoris i paral·lelament a això eh, s'ha inaugurat una nova pàgina web, a decreixement.net, que serveix com a eina de, per facilitar eh, aquesta transició no? cap a un, una manera de viure doncs, més senzilla, més, Sí, o sigui, com que canvia una mica la realitat, no? El moviment ja no està a nivell de Barcelona, sinó que és sinó que s'ha articulat a eh, diferents punts del territori doncs necessitem una eina diferent, una, una eina web que no sigui només de difusió i d'informació cap fora, sinó que sigui de treball cap endins, no? I de, de, de contacte entre els diferents grups, i associacions, entitats que treballen amb el mateix sentit. I la intenció d'això també és fomentar la participació, no només a nivell virtual, perquè moltes comunitats virtuals tenen això, que es queden a internet, sinó potenciar la, la participació a nivell físic, no? que la gent es trobi, que treballi i que la pàgina web sigui una eina per ells per, per aconseguir objectius. I això us animem a passejar per la web, a donar-hi una ullada, a totes les possibilitats que ofereix, a ficar-vos en grups de la comunitat, a mirar l'agenda d'activitats, um, bueno, esperem que us agradi molt i que us serveixi, no? Sí. <laughs> pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Has escuchado Treu Baña. el programa fet pel grup de ràdio de la xarxa pel decreixement. És un programa obert a totes les persones i grups.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 closer I definitive. Closer I am